Suntem înaintea Domnului și după masa aceasta. Danas popodne stojimo pred Bogom. Și am dorit să așezăm înaintea inimilor noastre cuvântul lui Dumnezeu care să ne aducă mai multă putere. I želim da stavljamo pred nama Božu reč koji će nam dati veću silu. Trăim într-un tip al istoriei în care Domnul Isus Hristos uh, continuă mijlocirea din sanctuarul ceresc. Eh, živimo u vremenskom periodu kada će i Isus Hrist napustiti svetinju na svetinjama. Și în eh, epistola către evrei, i u evreima, ja bi molio Ivanu da pročita. La capitolul 10 eh, cu versetul 19 în continuare. Verset 19 pa nadalje. avem această solie deosebită din partea lui Dumnezeu. Imam o posebnu poruku od Boga za nas. Može da pročitaš? Domnul Isus Hristos mijlocește în sanctuar. E, Gospod Isus, on e, posreduje u svetinji, na svetinjama. Iar poporul său este chemat la a trăi această experiență la cea mai mare intensitate. A njegov narod je pozvan da živi ovo poruku i shvatanje na najviši nivo. Aș vrea să privim câteva uh, slide-uri și să vedem evoluția omenirii în uh, ultimii 100 de ani, poate mai bine puțin. Hai să da se vratimo na, gledamo uh, na nașu generațiu zadnii 100 godina, jedan period. Generația dinainte de război, 1905-1925. Hai mă da gledamo na generațiu predrata, rata od uh, od 1905 do 1925. Era momentul când uh, automobilul devenise ceva deosebit To je vreme kada je automobil već postao neš, neki prestiž. Tada je bio otkriven u ono vreme. apăruse și Tada je nastao i radio. Ca mijloc de comunicare era scrisoarea. Ca sredstvo komunikacije e bila pisma. pisma. Știm că făceam, cât, făcea câteva zile până la destinatar și apoi încă câteva zile până la Znamo da je to trajalo par dana do onog gde smo poslali i kad se vratili isto par dana, znači putovo je pismo. Ca muzică, lumea cunoștea două tipuri de muzică atunci. Tada, u ono vreme, vreme ljudi su prepoznali samo dve, dva tipa muzike. Muzica blue și gospel. Oni su prepoznali blue i gospel. Iar ca valori religioase, ili kao vre, uh, hrišćanske vrednosti, e, omenirea avea ca valori valorile religioase și aceste valori erau valori absolute. I te hrišćanske vrednosti su bile apsolutne. Generația războiului. Idemo dalje na drugu generaciju, znači generacija rata od 1925-1945. do Od 1925 do 1945 godine. Uh, asistăm uh, la banda magnetică, se descoperă banda uh, magnetică. Tada nam je otkriven nešto novo, magnetofon. Avem de-a face pentru prima dată cu avionul. Tada smo gledali na našim, odnosno su gledali na našim neba, avione. Ca mijloc de comunicare rămâne tot scrisoarea. Ali sredstvo komunikacije još uvek je ostala pismo. Muzica, în schimb, se schimbă. Ali mi vidimo da ovde i muzika se promenula. Apare fenomenul jazz. E, javlja se e, jazz i swing. Valorile rămân tot valorile religioase. E, vrednosti hrišćana isto ostanu iste. валори ele sunt valori absolute. I one su Mergem puțin mai departe. Idemo na treciu generație. Și avem o altă generație, generația numită Baby Boomer. o treciu generaciju care se zove Baby Boomer. Avem de-a face acum cu televiziunea. Sada već pe nama stoji televizor. Lumea evoluează. E, narod, e, svet ide napred. Apar pentru prima dată casetele, casetofoanele. I tada se pojavlju po prvi put i casetofoni. Ca mijloc de comunicare nu mai avem doar scrisoarea. ca e, sredstvo komunikacije nije ostala samo pismo, apare și telefonul. Tu e i telefon. Observați că muzica se schimbă și este mai incisivă. Mi vidimo da ovde muzica muzika isto imamo promenu, ali neka dobrome. Și acum avem de-a face la nivelul uh, lumii cu muzica pop rock. I ovde imamo već u, u pitanje pop rock, ali na svetskom nivou. Acum se întâmplă ceva foarte interesant. Ali ovdje se nešto posebno događa. Din punct de vedere religios, u hrišćanskom pogledu, valorile seculare e, u primul loc. вредности vrednosti već први prvi, prvo mesto. Și sunt valori noi. I to su postanu kao novi temelj ново. novo ili, ili nešto novo. To ce a fost până atunci a fost aruncat peste bord. Sve što je bilo do tada je bilo izbačeno. Mergem puțin mai departe. Idemo na drugu generaciju. Mergem la cealaltă generație. Idemo na generaciju X. Această generație 1965-1980. 1965-1980. Acum avem de-a face cu video. Ovde već imamo video, uh, CD. Calculatorul, computerul. Uh, computer. Iar ca mijloc de comunicare. Ali ca o sredstvo comunicație. Pe lângă telefon pored telefona. Pe lângă deja obosita scrisoare, să o spun în felul acesta. I pored pisma koje je vladala do sada. Apare e mailul. Ă, uh, javlja, ă, javlja se mail, znači elektronsko dopisivanje. Dar observați că muzica devine și mai penetrantă, mai incisivă. Ali dar nu în bine. Smatramo da i muzica ovdje opet do neke promene imamo, ali neka dobrome. Avem de-a face cu pop rock-ul și muzica opet sa pop-rockom i sa disco muzicom. Avem deja face de, de a face deja cu sintetizatorul. Deci, imam tu jedan problem. Valorile morale sunt valori seculare. I moralne vrednosti su već postanu kao sekularne vrednosti. Dar în această generație totul este relativ. Ali u ovoj generaciji sve je relativno. Fiecare poate să înțeleagă cum îi place. svaki može da razume onako kako on misli da je dobro i svakome neka bude tako. Toată lumea să se simte bine. Svi da se osjećate dobro, važno da ste dobri svi. Mergem puțin mai departe. Ali sada idemo dalje. Generația Y. Generația Y. 1980-1995. godine. Știința merge înainte în pași mari. Znanje već u kratkim godinama ide napred. DVD-ul, internetul. DVD, internet. Uh, calculatorul acela mare cu tuburile mari, imense, este înlocuit de laptop. I onaj veliki este... kompjutor, kada ste videli nekada prve kompjutere, ogromne, sada su postali tako tanki kao što imamo i sada ispred svakoga od nas, laptop. Ca mijloc de comunicare, telefonul care trebuia să fie fix, acum devine telefon mobil. Uh, i sada sredstva komunikacije koje treba da bude ovaj fiksni telefon postane mobilan, da ga nosimo svuda sa sobom. Obosita scrisoare de altă dată a răpus. I ta pisma nekada kada smo pisali već je unazad iza nas. Și avem acum uh, scrisoarea electronică. I sada već imamo elektronsko pisanje ili e-mail. În privința muzicii totul este mai problematic. Ali u pogledu muzike mi već tonemo još dublje i dublje de la pop rock mergem la muzica hip hop. Ovde od pop roka idemo na hip hop. Valorile sunt valorile religioase. Ali vrednosti ostanu hrišćanske. Dar valorile sunt total relative. Ali vrednosti su potpuno relativne. Mergem puțin mai departe. I, idemo dalje. Suntem la generația Z. Uh, e, ulazimo u generaciju Z. 1995-2010. 1995. godine i 2010. Acum vorbim de uh, rețea de internet pe orașe. Sada pričamo o mreži interneta na nivou grada. Vorbim de Blu-ray, HDTV. Pričamo o Blu-ray, o HD, HDTV, TVI. Ca mijloc de comunicare, deja avem de-a face cu smartphone. Ali cum, sredstvo komunikacije već smartphone. Ca alt mijloc de comunicare, ne uităm cumva în urmă la obositul high five? I gledamo kao na high five koji je već iza nas. Facebook, Twitter, toate celelalte. I sada imamo i uh, uh, radimo na, sve, na Facebooku, na Twitteru i na ostalim sredstvima. Muzica este una foarte incisivă. I ovdje imamo jedan uh, pogled i na, na drugu muziku. Poprocul rămâne și muzica electro. E, pop rock, ako se premetili da već duže vremena ostane, a ubacuje se i elektro. Valorile religioase sunt valori seculare. I e, hrišćanske vrednosti su u potpunosti sekularne. Mergem la ultima generație. I idemo sad na zadnju generaciju koju smo sada. Numita generația alfa. I zvana generația alfa. Dacă privim generația alfa, putem să spunem un singur lucru. Ako gledamo ovu generaciju, možemo jednu, jednu stvar samo da kažemo. Totul este online. Se e online. În privința comunicării, nimeni nu știe ce va mai fi mai departe. U, u pogledu comunicației, više niko od nas ne može šta će ili šta će se dogoditi sutra. Cu privire la muzică, kada gledamo na muziku, cu privire la credință, kada gledamo na, na veru, privim la Domnul Isus Hristos, Kada gledamo na Isa Hrista, și Mântuitorul spune un singur lucru. a Isus Hrist kaže jednu, jednu jedinu stvar. Când voi veni eu, Kada ću ja doći, voi găsi credința pe pământ? da li ću naći veru na zemlji? În aceste condiții, U takim uslovima, când în timp de șase-șapte generații unazad koji smo nabrali 5-6 generacija, au avut loc schimbări atât de marcante, E, imali smo takve radikalne te promene. Če treba să faka poporul lui Dumnezeu? Šta Božja desa treba da čine? Aș vrea să accentuez încă un lucru foarte interesant din Hoću, această mișcare a generațiilor. Hoću da stavljamo još neki akcenat na sve ove generacije. Dacă priviți primele trei generații, Ako gledate prve tri generacije, generația dinainte de război, generația războiului și generația baby boomer. Ako gledate generacije pred rat, generacije za vreme rata i generacije baby boomer posle rata. A velika modele de rol. Pardon. Oni su imali kao model svoje ne roditelj nego baki i deke kao model. Jero priveo kao model pe bunicii lor. Znači, deca su gledali ne svoje roditelje kao model, nego su gledali kao model dedu i baku. Aceste generații aveau un fel de a trăi în genul acesta. I ova generație e tako imala pogled na, na život. Ce spune tata este foarte important. Šta tata kaže veoma važno. Ce spune mama de asemenea. I mama šta kaže je veoma važno. Dar totdeauna bunicul are ultimul cuvânt. Ali uvek deda je imao posljednju reč. În aceste generații. I u ovim tri generacije. Bunicul și bunica Teda i baka încheiau orice convorbire. Oni su zaključavali, završili bilo koji dogovor. Mi-amintesc de rudele mele care le-am într-un sat apropiat de localitatea în care locuiesc. Uh, sećam se mojih rodbina koji žive blizu mene. Uh, când eram copil undeva la 12-14 ani. Kada sam bio dete otprilike 12-13 godina. Mergeam la ei. Iš, uvek sam išao i voleo sam da idem kod njih. Și în aceeași casă, o casă destul de mare. U toj kući, koja je bila dosta velika kuća, trăiau trei generații. Su živeli tri generacije u jednoj kući. Bunici, părinți și copii. Znači, deda, tata i deca. De câte ori am fost la dânsii? Koliko puta sam išao kod njih? Totdeauna am văzut că bunica scotea banii și să trimită pe cineva să cumpere ceva. E, uvek mi je ostalo u pamćenju zato što ta baka stara, najstarija, uvek je vadila novčanik i ona Dacă... je dakle, delila novac kome i šta treba da se toku dana troši. Dacă dakle, bunica spunea că nu se cumpără, nu se cumpăra. Ako je baka, sećam se kao dete, da je rekla da ne treba ništa danas da trošimo, niko nije imao reč da će tražite novac da nešto kupuje. Acela era modelul generacijilor de atunci. To je bio taj model generacije e, tada. Dacă observați următoarele generații, generația X și Y. A cobrat pažnju na generaciju X și generația eh, Y, au ca model de rol părinții. Oni imaju kao model svoje roditelji. În această generație ce spune tata și mama este important. Ova generație, što tata i mama kaže to je amin. Bunicul și bunica au cam trecut. Eh, deda i baka već su stari i već su odradili svoje nu mai au nicio relevanță. Nemaju nikakvu uh, jačinu ili kako da kažem autoritet, fala lepo. Aceasta este, este profilul acestor două tipuri de generații. I to je profil ove dve generacije koji možete popratiti tu gore. Dar mergem mai aproape de noi. Idemo sad bliže nas. În generația Z și în generația Alfa. Generația Z od 1995. Modelul de rol sunt ceilalți copii. Do generație Alfa model ili primer jeste naše deci druga deca ili deca sa ulice. Mi-amintesc că băiețelul nostru avea vreo 90 10 anișori. Sećam se kada je naše dete imalo otprilike oko 10 godina. Era în clasele primare încă. On je bio u, u, išao u osnovnoj školi. Și a mers la școală cu un ghiozdan care o avea o anumită poză pe ei. Pe ghiozdan. E, imao jedan ranac koji je išao i na tom rancu imao neku sliku. Și într-o zi vine la soția și la mine. Și jednog dana obraća se meni i mojoj ženi. Și spune, eu nu mai merg cu ghiozanul acesta la școală. Ja više sa ovim rancima, ja neću više da idem sutra u školu. Toți copiii râd de mine. Svi se smeju od mene. Nu le place la copii poza care o am pe ghiozdan. Jel deci ne sviđa se slika koju ja imam na mom rancu? Ați observat schimbarea care se produce? Da se obratili pažnju na promenu koji se ovde događa. Este o generație care are în atenție doar ce spun ceilalți copii. To je generacija koja obraća pažnju samo na onu drugu decu, ne više na roditelje na baki i deke. Tata și mama nu mai are nicio relevanță. E, tata i mama više nema nikakvu ulogu. Bunici nici atât. Dedovi i bake nikako. Și acum toate lucrurile se așează după dorința celor mici. I sada sve se ugađa onome najmlađem. Ce se întâmplă? Šta se događa? Ceea ce vă arăt pe ecran este un studiu făcut în urmă cu aproape 20 de ani. Ova jedan, jedan studio ili jedna statistika koja je rađena pre 20 godina. Ani 1990 și ani 2000. Godine 1990 i 2000. Este realizat pe un eșantion de 15.000-20.000 de tineri. Tu su uključeni oko 20.000 de mladi. 96% dintre ei se declară religioși. Vidite ovde, 96% od njih se deklari, e, izjave da su hrișteni. Doar 29% mai citesc Biblia. Oko 29% njih citaju Bibliju. Doar 6% mai citesc scrierile Spiritului Profetic. 6% od njih čitaju du, e, spise duha proroštva. Și doar 21% mai participă la un altar de dimineață și de seară în familie. I samo 21% prisustvuju na jutrni ili na večernu bogoslužnju familiarnu. Mă întreb care ar fi realitatea astăzi, după ce au mai trecut încă cel puțin 10 ani de atunci. I pitam se kako je realnost danas kada je prošlo još 15 godina. Ce trebuie să facem? Šta treba da činimo? Avem un pasaj în, înaintea noastră. I sad stoi pred nama jedan citat. Inspirația profetică spune în felul următor. I Duh Prošta nam kaže sledeće. O redeșteptare adevărată evlavi între noi este nevoia noastră cea mai urgentă, scrie Selva Domnului. пробуджење е ист, е, пробуджење кое се догаѓа, кој треба да се догаѓа меѓу нама, јесте наша потреба e, jako hitna, najhitnija, bravo. Da. A căuta această redeșteptare. Da tražimo ovo probuđenje. Ar trebui să fie prima noastră lucrare. To bi trebalo da bude privi ili prvo u nama e, što bi trebali da radimo. Următorul pasaj. I sledeći citat. Lucrarea noastră este ca prin naš, mărturisire. Naš posao jeste da kroz svedočanstvo, umilința, poniznost, pocăință și rugăciune serioasă, e, pokajanje i ozbiljne molitve, să îndeplinim condițiile prin care Dumnezeu a făgăduit să acorde binecuvântarea sa. Da ispunimo obećanje koje je Bog obećao da će nam dati kao njegov blagoslov. Aceasta este chemarea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Ovo e poziv Boži svakome od nas. Mărturisirea. Da svedočimo. Umilința. Da se ponizimo. Pokajință și rugăciune. Pokajanje i ozbene molitve. Următorul pasaj. I sledeći pasaj, citat. Aș vrea să privim această imagine. E, Vole bi da gledamo ovu sliku. În mijlocul lumii, u sredini naroda Dumnezeu a pus un popor. Je metno jedan narod. Și acela s-a numit Israel. I taj narod se zvao Izrael. În mijlocul lui Israel a pus un sanctuar. I u sredini tog naroda je stavio jedan uh, sveti, svetilište. În mijlocul sanctuarului a pus un kivot. I u tom svetilištu je stavio jedan kivot ili oltar. în mijlocul киботули a pus lege ce И у том, како се каже то, ковчегу, фала вам лепо, е метно 10 заповести. În mijlocul celor 10 porunci este И у средините 10 заповести стои субота. În mijlocul sabatului este închinarea. И усред сред суботе четврте заповеди стои klanjanje ili kome se klanjamo. Și centrul închinării este o persoană. I u centru našeg klanjanja stoji jedna osoba. Domnul Isus Hristos. Sam naš Isus Hrist. Am înțeles rolul pentru care Dumnezeu a pus această așezare a sanctuarului. Da li smo razumeli cilj zašto je Bog metno u, u, po ovom redosledu? Vreau să așez un lucru foarte interesant. Hoću nešto da vam kažem veoma važno. Sanctuarul unei păsări este scorbura. E, svetinja na svetinjama e, Gnezdo jedne ptice jeste, sveto mesto jedne ptice jeste kuća njena. Gnezdo. Или куќа. Refugiul poporului Dumnezeu сантуар. în santuar. Peganje naši ili onih koji vole Boga jeste u, u svetinji. Curtea sanctuarului din Vechiul Testament. U Starom Zavetu dvorište svetinje Иран конжурата cu un зид алб de aproape 3 метри. bio je ograđen sa jednim platnom belo, koje je bilo u beloj boji, visine oko 3 metra okolo. Nimik în raport cu mântuirea nu avea loc în afara sanctuarului. Ništa u vezi plana spasenja nije bilo van tih zidina. În afara sanctuarului noi nu putem să fim în siguranță. Van tog uh, sastanka ili kovčega u sastanka ni, ne možemo tražiti izbavljenje. Copiii noștri nu pot să fie în siguranță. Naša deca ne mogu biti sigurna. Вие не сте сигурен. Чак и наши животи не се сигурни. Ни мигдин ќе авем, ну јесте сигурен. Све што ми имамо, ние у сигурности. Апостолот винеши спуне Апостол каже и нам каже Финка prin sângele Domnului Isus avem o intrare slobodă în locul preasfânt. Da kroz krvi Isa Hrista imamo ulazak u svetinje na svetinjima slobodno. Pe calea cea nouă și vie. Na putu istiniti Poporul lui Dumnezeu este chemat să se identifice cu sanctuarul. Božja deca su pozvana da se identifikuje kao i svetinja na svetinja. În momentul în care un păcătos pășea în curtea sanctuarului și aducea mielul de jertfă. Kada je jedan grešnik ušao u dvorište idi u svetinju da donese kao žrtvu, el trebuia să-și mărturisească păcatul în curte. On je trebao u dvorištu da ispoveda svoj greh. Și mielul trebuia înjunghiat. i jagnje on je trebao da zakolje. Sanctuarul ne transmite fiecare dintre noi un lucru important. I ta dela nama upućuju ili ukazuju jednu veoma važnu stvar. Altarul de žrtvă din curte. E, I oltar e, žrtva koje se događa u dvorištu ne pune față în față cu o realitate importantă în viața noastră. Nam, nas postavlja sada na jednu veliku reala, e, realnost u našem životu. În epistola către Roman, capitolul 12, versetul 2. Rimljenju 12, 2. Aș vrea să citim acest verset. Ja bi voleo ako može da se pročita. I, prva, I prvi i drugi stih Rimljana 12. Mulțumesc. Trebuie să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie. Treba da iznesemo Bogu naša tela kao, дар или jedan dar ili žrtvu jednu. Aceasta înseamnă predare totală. A šta to znači? To znači da se predamo u potpunosti. Apoi, în curtea sanctuarului, întâlnim lichianul. A, I u tom dvorištu sretnemo i jedan lavor. Și aici Dumnezeu не invită să ne dedicăm totală, să ne consacrăm total. I, i to nas poziva da se predamo u potpunosti. prin perdeaua care este ușa intrării în Sfânta. Uh, I kroz taj prolaz ili taj zid koji ide ka setinjina setinjana, Domnul ne invită să intrăm și El ne spune un singur lucru. Eu sunt ușa. I Gospod nas poziva da ulazimo i sam Isus kaže da sam ja vrata. Cine nu intră prin mine, Domnul spune, este un hoț și un tâlhar. Onaj koji ne ulazi kroz mene, ona je, jedan je lopov i begunac. Uša avea cinci stâlpi. I ta vrata imala pet stubova. Și în cuvântul lui Dumnezeu găsim că Domnul Isus Hristos I u Božu reč načemo da je Isus Hrist este minunat. On je taj divni. Și în momentul în care ne-am întâlnit în mod personal cu Domnul Isus Hristos, Domnul Isus devine minunat pentru fiecare dintre noi. I kada smo sreli sa Hrista, on postane najdivnija osoba za nas. Domnul Isus Hristos este sfetnic. Gospod naš i, i nas svećnjak. Și atunci când toți ceilalți nu mai pot să ne dea niciun sfat, i svi ostali koji ne mogu da nam pomognu, când nimeni nu mai poate oferi nicio soluție la problemele noastre, i kada niko više ne može da nam da neko rešenje naših problema, siguranța noastră este în Domnul Isus Hristos. Naša sigurnost je jedino samo u Isusu Hristu. El este ușa. On je ta brata. Domnul Isus Hristos este Dumnezeu tare. Господ Бог, Господ Исус Христи Бог Bog silni. Și în multe ocazii на experiența noastră trebuie să trăim această binecuvântare. И треба да доживимо ову силу кој нам нуди Исус. Și să vedem că doar Domnul Isus este Dumnezeu tare. И да видимо и да осетимо да само и он онај Бог силни. Domnul Isus Hristos este Domnul veșnicilor. И наш Господ е и Господ вечности. Și în anumite situații când uh, conducem la mormânt pe cei dragi, i nekada kada se rastanemo sa našim milima i dragima, să ne amintim că El este învierea și viața, El este Domnul veșniciei. Da se setimo da je On uh, vaskrsenje i život. Domnul Isus Hristos, Gospod Isus Hrist, este ceva foarte important. Este nešto je veoma važan. Domn Domnul păcii. On je Gospod mira. Și în aceste vremuri pe care le trăim, când nu mai există pace, i u ovom vremenu kada ži, u kojoj živimo i gde mira više ne možemo da, da nađemo, când peste tot sunt condiții de conflict, i suda gde su konflikti i problemi, Domnul Isus Hristos este pacea noastră. Gospod Isus Hrist nudi ili On treba da bude naš mir. Și Mântuitorul spune un singur lucru. I On nam ukazuje jednu, jednu stvar. Vă las pacea mea? Ja ću vam ostaviti mir svoj. Vă dau pacea mea. I daću mir svoj. Nu vă dau cum o dă lumea. Ne dajem onako kako svet nudi. Intrând în Sfânta din sanctuarul din ceruri, Ula, ulazeći u svetinji, u, u, nebesku, u nebeskoj svetinji, înțelegem că acolo erau trei obiecte. I sećamo se da tamo su bile tri stvari. Masa cu cele 12 pâini. E, 100 sa 12 slebova. Și Domnul Isus Hristos spune, јеусен по инавјеци. А сам Исус Христ нам указує или рече да сам ја хлеб животни. Și Mântuitorul spune, cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, Ioan capitolul 6. Isus u Iovanu 6 kaže, ako neko ne pije krv moj i ne jede telo moje, n-are parte cu mine. On neće imati udela sa mnom. Domnul Isus Hristos este mijlocitorul. Gospod Isus Hrist je naš Și vedem că altarul tămâierii I vedem da na oltaru reprezintă identificarea poporului Dumnezeu cu rugăciunea, predstavlja Božeg naroda koji se moli. Domnul Isus Hristos este lumina lumii. Gospod Isus Hrist je videlo svetu. Și Domnul Isus spune un singur lucru. Voi sunteți lumina lumii. I on se obraća nama i kaže, vi ste videlo svetu. În imagine avem uh, sugestiv un pom cu I, cele trei rădăcini importante. Ispred nas stoji jedno stablo, kao što vidite tu na, na zidu, sa tri duboka korenja. Rugaciune. Kao što možemo videti, to je molitva. Studiul Bibliei. Znači, studiranje Bože reči. A spiritului profetic. I duh prosto naravno. Și mișlocile. I svedočanstvo. мърторицира. И, или последование и съвършенство. Важен са привим încă un слайд. И гледат ќе му сада још следеќи слайд. În Efeseni, capitolul 5, versul 27. Ефесима 5, 27. Să citim acest vers. Da, slušamo i Славето. Care сте dorința Domnului Isus? Koje je gospodnja želja? Să poată să înfățișeze înaintea Tatălui da može Да iznes pred Ocem o biserică slăvită, jednu slavljenu crkvu, fără pată, bez mana, fără zbârcitură, bez ikakvih e, posledica zla, sau altceva de felul acesta. Ili nešto drugo u tom pogledu. Și Mhm. și fără prihan. Nego da bude sveta i bez mana. Apostolul spune atât de frumos. Apostol ovdje nam ukazuje ili ilustruje tako lepo. Fiindcă avem o intrare slobodă în locul preasfânt. Zato što imamo slobodi ulaz u svetinje svetinjama kroz veru. Să ne apropiem cu inima curată. Da se približimo čistim srcem. Și aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră două pasaje din Cartea Experiențe și Viziuni. I volo bih sad da čitamo dva citata iz knjige Rane spisi i molim Zorana, je tako, da pročita na 39. stranu, tamo gde je obeleženo. În capitolul Sigilarea, u нашия мъж, от наша позиция му е, ако ти рече това са онзи, които некога ще разгуваме за Бога, но Бог е напущена. Изпуща така на цел гласа и казва, така. ние веруваме да на Твоето знание, и това ревност е благословена. Дали това бъдете се изговара, че е спорен от погледно и гласа на живота на видите тайни, ще пишуваше най-започна гордо да вика, така. видам дека ти е чиста вода, odustali od svog životne da sanacije, da su crkve možda, da se Ikija sa Bogom, i tako su izmjerili, izmjerili na merila i se najbolje pesme. În această viziune a Serva Domnului vorbește de da două grupuri. E, u ovoj viziji e, Božja sluškinja govori o dve grupe. Un grup care se identifică cu Domnul Isus Hristos în lucrarea de mijlocire. Jedna grupa koja se identifikuje kao Isus Hrist u pogledu e, posredovanja. care înțelege lucrarea de sigilare, cui razume uh, vreme uh, e, care este preocupat de această mijlocire a Domnului Isus în sanctuar, cui e preocupirea sa ovim stvarima koje Isus čini u svetini, și despre ei ni se spune că vor fi umpluți cu Duhul Sfânt. I za njih ovdje nam ukazuje da oni će biti e, uh, ili datu im je Duh Boži, iar despre o altă grupă ni se spune ali ovde vidimo i drugu grupu că au fost cântăriți da su bili izmereni în cântarul cerului un, na nebeskoj vagi și au fost găsiți prea ușor. I naši su se veoma laki. Diferența dintre cele două grupe uh, razlika između ova dve, ove dve grupe este raportarea lor la lucrarea Domnului Hristos în sanctuar. To je njihov način interpretiranja de, e, Hristovog dela danas na, u svetinje na svetinjama. Aș vrea să mai facem trimitere și la cel de-al doilea pasaj din cartea I volio bih da idemo dalje sada i da nađemo na 59. strani, ako može da zona da čita. što da гледа, ако можеш да гледа, моля да се нещо. Се моля. Боже, дай ти го твоя дух. Исус ти даде свети дух, от прекрасен свет, който да разполага и облик, много друго, на радост и сигурност. Се дадете да е потребна групата, која повеличеше се пръсто, и тие не знаја дека истински напусти се пръстово. Се тоа е дяволот, што мисла, да оно може да чини, оно што учинише Бог. И бидам Луѓето како се молат пред Богот, и да се молат, Оче, дај ни сила на своето Бог. Тогаш по тоа се се дава со своето несостојање, на кое било, на кое била светлост и Богу сила, на мене любов и радост и мир. Соколската цел била да ги превали Божите деца и да ги образи Din nou aici avem așezate două grupuri. Ovdje imamo isto pred nama dve grupe. Un grup Jedna care grupa, prin credință kroz veru, îl însoțește pe Domnul Isus în sanctuar, prati Hrista u svetini, na svetinjama, și ei se identifică cu crearea Domnului Isus în, în așa măsură încât ei au credința lui Avram de a mijloci. I oni se tako identifikuju kao svog gospoda i imaju Avramovu veru koju smo jutro slušali. Ei înțeleg lucrarea lui Moise când Moise a spus, Doamne, dacă nu-i ierți pe ei, mai bine șterge-mă pe mine. Oni razumu kada se Moise molio posledničkoj molitvi, ako njih gospod ne praštaš, odbriši i mene iz knjige tvoje. Ei înțeleg lucrarea lui Daniel când Daniel se ruga în capitolul 9. Oni razumu molitvu posledo e, i Danila u devetoj knjizi devetoj e, glavi. Noi am păcătuit. Jer mi smo sagrešili. Ei înțeleg lucrarea Domnului Hristos. Oni razume e, Hristov posao. Acest grup este acela care primește binecuvântarea ploii târzii. I ova grupa razumu i dobijeju blagoslov ili pozni dašti. Dar aici avem de-a face și cu cel de-al doilea grup. Ali ovdje imamo e, posla i sa drugom grupom. се ругао Тата да не se rugau, Кои dă Исус се моли Koji дай нам духа Oče, daj nam duha Tvog. Și în speranța profetică spune, I Duh proșta nam Исус и știau că Domnul Isus îi părăsise. I oni nisu znali, znači to je reč, to znate za našu crkvu, a oni nisu znali da Isus Hrist ih je napustio. Pe vremea lui Noe, za vreme Noeva, toți cei care au neglijat Сви они кои су одбацивали, au desconsiderat, кои су занемарили, solia chemării la pocăință, poziv za pokajanje, au pierit în apele potopului. Oni su nastradali i bili potopljeni. Pe vremea profeților Vechiului За време vreme starog, starozavetnog proroka, Dumnezeu a căutat mereu și mereu să-L îndrepte spre Israel să privească doar la Domnul Hristos. Bog e uvek izabrao ljude da im ukazuje narodu put koji treba da ugleda na Isusa Hrista. Iar atunci când ei au desconsiderat soliile profeților. Ali oni kada su odbacili Božje putere. Au avut de-a face cu Salmanasar. Imali su posla sa onima koji su ih ganjali. și apoi cu Sargon al doilea. Ili sa Sargonom drugim. Și Dumnezeu a îngăduit ca 10 regate să fie duse în robie de unde nu se mai întorc. I Gospod je dozvolio da 10 plemena idu rospso i da se nikada, nikada više ne vrate. Dumnezeu a îngăduit ca cele două regate ale lui Iuda. I Gospod je dozvolio da ta dva ostala plemena să meargă în uh, robia babiloniană. Da ide u babilonsko robstvo. Pentru un timp. Za jedno vreme. пе време Домнului Христос. За време Иса Христа. Toți cei каре n-au luat seama la profețiile Vechiului Testament, care arătau spre venirea lui Mesia, Svi oni koji nisu obratili pažnju na spise Staroga Zaveta, koji su upućivali na Mesiju, na Isu Hrist, nu l-au Они recunoaște. Oni nisu mogu da ga prepoznaju. Pentru Исус Domnul дупа n-a пару лор. dorința што Исус Христ Zato što Isus Hrist nije došao po njihovom în anii 1843-1844 scrie serva Domnului. U 1843 ili 1844 godine Duh Proșta piše Toți aceia care n-au înțeles lucrarea lui Dumnezeu din sanctuar. Svi oni koji nisu razumeli Boži poso u svetini și nu s-au identificat cu Domnul Isus i nisu se lucrare. identifikovali kao Isus Hrist u ovom pozivu ili ovom poslu, curățindu-și viața de orice întinăciune a cărnii și a Duhului, da tom žrtvom i da ostavi greh i da se u potpuno preda, au fost lăsați în urmă. Oni su bili ostavljeni. E o lecție mare pentru timpul care îl trăim astăzi. To je jedna veoma lecție za nas danas koji živimo u ovom vremenu. Vestea cea mare pentru fiecare dintre noi în seara aceasta este următoarea. E, Najveća i najbolja vest koju mogu da vam kažem večeras. Și aș vrea să închei recitind încă o dată aceste gânduri din uh, epistola către evrei. I volio bi da čitamo ponovo uh, u Jevrejima. Deci, ka prin sângele Domnului Isus, uh, ono što smo čitali, znači Jevrejima 10, 29, 19. do 22. stih. I drugi. este o veste deosebit de importantă. <clears throat> Ako ste slušali, to je jedna posebna vest. Domnul Isus ne iubește atât de mult. Gospod Bog nas toliko ljubi. Încât ne invită și în acest timp pe care îl trăim. I danas, u ovom vremenu u kome mi živimo, nas poziva să privim la lucrarea Lui din sanctuar. Da gledamo njega u svetinji na svetinji. Să ne identificăm cu mijlocirea Lui. Da se identifikujemo kao njegov posredovanje. să ne despărțim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului. Da se odvoimo od bilo koje telesne želi ili probleme și să stăm înaintea Lui i da možemo tako stati pred Nim. o inima curată sa jednim čistim srcem în cartea Apocalipse spune că nimic întinat nu va intra în cetatea sfântă. U Jovanu otkriveniu bogoslova kaže da niko koji je nečist neće moći stati pred Nim. Iar prin profetul Ieremia Dumnezeu spune i u Ieremii nam ukazuje despre aceia de poporul Dumnezeu care îl recunosc pe Domnul Isus ca mijlocitor al lor. Oni koji prihvate Hrista o svog posrednika, îl vor numi Domnul neprihănirea noastră. I zvaće ga Gospod uh, kako da se neprihnive. Gospod veličanstveni naš, ili gospod, čisti gospod naš, tako u tom sad ne mogu da se setim. Господ правда, не, други изазали сад у том э, смислу. Се ne apropiem cu credință de plină. И да се приближимо са у потпуности Njemu. Domnul Isus stă față în față cu o persoană care spune, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. I Gospod hoće da, sva, da stoji ispred svakoga od nas i da kaže, Gospode, pomozi mom neverovanju. Și îl vedem pe Mântuitorul în anumită situație. I gledamo i Hrista u ovoj situacii în care spune poičenom reći nici în Izrael n-am găsit o credință așa de mare. Da ni u celom Izraelu nisam našao takvu veru. Cu inimile stropite și curățite de un cuget rău. E, ă, na, sa dușama potopljena u krvi. În Proverbe, capitolul 4, se spune. U pričama četvrta glava nam kaže păzește-ți inima mai mult decât orice. I piše, čuvaj srce više od svega, căci din ea ies izvorele, vieții. Jel iz nje izlazi život večni. Dacă izvorul este amar, ako je naš izvor takav, tako gorak, cum je viața, kako onda možemo da gledamo na naš život? Și ultimul gând, i zadnje misli, cu trupul spalat, cu sa apă, očišćenom telom, sa jednom čistom, u čistoj vodi. Vă doresc și îmi doresc Ja vama želim i sam sebi želim ca na acest timp deosebit al istorie. da u ovom posebnom vremenu istorijskom fiecare dintre noi, da svaki od nas să ne putem identifica cu mijlocirea Domnului Iisus din Sfânt. da možemo da se identifikujemo sa Hristovom službom svetini na svetinjem. Despre enom se spune în spiritul profetic că el trăia pe pământ ca și când era acolo. E, za Enoha se kaže da je on tako živeo na ovoj zemlji kao da je, kao da je na nebu. Să trăim în fiecare zi. I naš poziv je da živimo svaki Isus. dan sa Isusom Hristom. Aș vrea să închei cu o experiență care am mai spus-o. I na kraju voleo bi da završim sa jednim iskustvom koji sam možda govorio i u zdanju. Ali je veoma važno da slušamo i mi. Un creștin a avut un vis. Jedan hrišćan imao jedan san. Și se facea în visul lui. I u tom snu mu je bilo otkriveno că Domnul Isus a venit și a spus da, je, da se Isus Hrist njemu obratio vreau să vin și să locuiez la tine. Hoću da dođem kod tebe i da stanujem kod tebe. Era așa de fericit. O, taj naš hrišćanin je bio tako srećen. Și a spus, Doamne, i e, rekao, gospode, Ќе dau camera din față. Dați-o најболју и најлепшу моју собу. Ја E cel mai bun lucru care l-am. To je najlepša soba koju ja najviše volim. Și în visul lui? I u njegovom snu? În fiecare dimineață? Svakog jutra? Îi ducea mâncare și apă. Isus je došao i on svakoga jutra mu nosio hranu, radosnu i vodu. Dar a venit o zi, ali je la ușa lui se audă o bătaie. I došlo jedno veče kada se na ulazna vrata njegova čuo se kao jedan kucanj. Când deschide ușa? I kada otvara taj naš šićenih vrata, un demon. Vidi jednog demona. Vrea se i. On hoće da uđe. Salutat o oră ca se poate să închidă ușa. I on se toliko hrabro borio, skoro sad vremena da, vrać, da zatvori vrata i da ne ulazi. Și într-un final a închis-o. и на крају успе да затвори врата да не улази код него. Privea la Domnul Isus. Gleda, a Isus ne zna, gleda Isa Hrista. Și se И I misli u svojoj glavi. Domnul este în camera din față și eu am avut probleme astăzi, m-am luptat cu un demon. Dao sam Isusa onu prednju sobu moju i u mojoj kući i ja se sam borio sa ovim demonom. Dar ziua aceasta a trecut. Ali ovaj dan je prošao. A urmat o altă zi. I došao drugi dan de novo И увече, на исто, у исто време, чува се поново куцање на вратина. Și И када отвара врата, doi Види сада два демона. Шим în visul lui i-a trebuit două ore ca să poată să se luptă și să poată să închide ușa cu И толико му се намучио, скоро два сата, да се бори сам да затвара пред ова два демона врата. aproape epuizat după această luptă. Uf, toliko se umorio da posle ove borbe. Se așează cu spatele la ușă. I stane leđima na vratima kad je već bila zatvorena. Și se gândea în sinea lui. I misli u svojoj glavi. Este normal? Da li je normalno? L-am invitat pe Domnul Isus să vină în casa mea po și i-am dat tot ce am mai bun. Pozvao sam Isusa dođi u moj dom i dao sam mu najlepšu sobu. Da li je to normalno da se događa tako nešto? Și Domnul mă lasă să mă lupt singur. Au, Gospod me ostavlja sam da se borim. Dar în timp ce gândea la lucrurile acestea, I kada je stao sa leđima na vratima i kada je mislio o ovom svemu, a auzit din spatele ușii. I čuje od onih iza vrata, mâine va veni stăpânul nostru. Sutra o našeg șefa da dođe. Vă rog să luați ca un vis ceea ce spun. Uh, Mislite o da jedan san, ovo nemojte u stvarnosti. Și omul nostru se duce la Domnul Isus. I ovaj više toliko mu je zakucalo srce i da nije mogao da izdrži, nego išu kod Isusa. Spune, Doamne, je normal? I ide kod Isusa u njegovoj sobi, gospode, da li je normalno? Jer mam luptat cu un demon. Juče sam se borio, nisam ti ni rekao, sa jednim demonom. Azi m-am luptat cu doi. Večeras sam se borio sam sa dva demona. Și mâine vine stăpânul lor. I ja sam ih čuo kako su govorili da će sutra dovesti svog šefa. Și Domnul Isus îi a Isus gleda ga și obrace mu se ovako. Dragul meu, ți se întâmplă lucrul acesta pentru că tu mi-ai dat doar camera din față. Ovo će se dogoditi sigurno, zato što si mi dao samo prednju sobu. Doamne, dacă așa stau lucrurile, o gospod, ako tako stvari stoje, vreau să-ți dau totul. Hoću da ti dam sve. Bine. Dobro. Domnul Iisus spune, haide să mergem în sufragerie. Gospod Iisus kaže, hajde da se šetaš sa mnom do trpezarije. Și Mântuitorul ја телекоманда. И Исус Христ узима негов далински управљач. Ќе спуне пе честа да саде телевизионен утема емисија. И каже, на он каналу телевизија више неќеш да гледаш. Винатва. И он каже, Господе, у реду. Хајде да се да сидемш интернету. Хајде да отворимо интернет. Пе сајту ла честа te mai uiți. На ови има више не смеш да гледаш. Ще спуне бинето. А наш Ишен каже, Господе, у реду. Ќе појдоме со споне, хајде се маджем шим бугадарија. И Господ га шета дале у ју кухињу. Кафеава номај фолосешт. Кафу, немој више да пиеш. Коновтат мај лумси че бине дуамно. И наш христијанин мало дублје чека, чуто и реко, госп, добро Господе, хајде се маджем шим ën пивница. Në... да da idemo i u podrumu. Zeqe, akolo hajde që vatariu. Tamo imaš nešto što nije dobro. Acela nu-l mai da folosești. Nemoj da koristiš to više. Și acum Domnul Iisus spune, I sada Isus Hrist se obraća njemu. Acum mi-ai dat totul. E sada si mi sve predao. Și el spune, Doamne, a naš Hrišćan kaže, gospode, acum dacă ți-am dat totul, ako sam sve tebi dao, mâine când se va auzi bătaia, ali sutra uveče kad se bude čuo uh, kucanje, te rog deschide tu. Ja molim te, idi ti, neću ja više da, da im otvori. И дошој сутрашни ден, и то вече. И тада, када се чуло звук, у неговом сну, Domnul Isus a deschis ușa. Isus Hristi otvorio vrata. Din cealaltă parte a ușii s-au auzit doar cuvintele. I sa one само vrata čuli su samo reči. Îmi pare rău, am greșit adresa. Izvinite, mi smo izgleda pogrešili adresu. E un vis. To je samo Dar are o însemnate profundă pentru timpul pe care Ali toi e tacu dubok, dubok za naš život. Domnul Isus Hristos ne invită să predăm total în mâna Lui tot ce avem. Gospod nas poziva da potpuno predajemo sve što ima u našoj kući. La aceasta ne invită prin Duhul Sfânt. To nas poziva u Duhu Svetome. Vă doresc și îmi doresc. Ja vama želim i sam sebi želim ca această binecuvântare da ovaj blagoslov koji je e, nama dat să fie partea fiecăruia dintre noi. Da možemo ga ukusiti svakoga od nas. În acest ultim timp de har în istoria acestui pământ. Da u ovom zadnjem vremenu posletka možemo doživeti i mi. Și apostolul spune, I apostol kaže, iar acelui ce poate să vă păzească de orice cădere, onaj koji može da vas sačuva od bilo kog pada, a lui să fie slava, njemu da bude slava, acum și în toți vecii. Od sada pa u večnosti. Amin. Amin.